Die Openbaring, hoofstuk 2. Skryf aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die sewe sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie en gevind dat hulle leuenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders as julle julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns. Julle verafskuw wat die Nikolaïte doen net soos ek dit ook verafskiet. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna. So sê die eerste en die laaste wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede en tog is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party van julle in die tronk laat gooi sodat julle in beproewing sal kom en julle sal 10 dae lank baie swaar kry bly getrou tot die dood toe en ek sal julle die lewe as kroon gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum. So sê hy wat die skerp swaard met die twee snykante het. Ek ken die plek waar jy bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie. Selfs nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar die Satan bly nie. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het. So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou. Anders kom ek gou na julle toe en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my mond. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van verborgde manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegrafieer wat niemand anders ken net hy wat dit kry. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die seun van God, wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geel koper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onseerlikheid te bedrywe en afgodsoffer vleis te eet. Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onseerlikheid bekeer nie. Kyk. Ek gee haar aan 'n siekbed oor en die mense wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Tiatira wat nie hierdie leer aanhang en nie die diep geheimenisse van die Satan soos hulle dit noem nie, Leer ken ek nie, sê ek. Ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n eisterset te regeer. Hulle soos kleipotte stikkend slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môre ster gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê.